ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Hey, dami ng winas sa natahanan. Ay dami ng matang pinalo. Ay dami ng... Ano yan? May ka! Ano yan? Ano? Nakakagulat ka naman. Magtatapon akong basura oh. Madaling araw na eh. Anong basura? Patingin nga! Bakit? Hindi, baka kasi may natapong ka na hindi Ah, pwede. Ano ba? Ba't naglalagay ka ba ng bilog sa basuran? Hindi. Oh, buo pa to. Eto rin, buo pa. Ano sa dadalhin to? basura yan? Hindi pa basura to. Nako, ha? Ah. Ay, tingin. Ayan, oo. Oh, oh, ang dami pa, oh. Oh, eh, my. Naalimpungatan ako. Akala ko, na, nananaginip ako. Akala ko basura. Hindi basura. Ayan, ha? Ah. Hindi, hindi. Oh, yan, ah. Abi, ah, nagbibintang mo, ha? hindi, hindi ako nagbibintang. Akala ko nga basura. Hindi ba rin ko? Ay, ba, ay, bakit? Anong... Babaya... Naalimpungatan ako. Akala ko nagtatapon akong basura, eh. Bakit Hindi naman ah, ako eh. Siguro, dadali mo na naman, iinom na naman kayo. Hindi, na- eh, napanaginipan ko nga eh. Happy morning. Ay, naku. Ano ba naman? Nako, OJT to. Yung OJT natin, ang hina, bumato. Kung Kailan mat- eh, paano kasi patapos na? Kaya nga, kani, yung bato niyan, maabot na hanggang... Nakita mo yung bato, sabi oh. Sabi ng bato. Saan na yung kahon? Ay, naku. <laughs> Ang laki! Talaga yung eskwelahan mo! Pwede ko lang ba? Hoy, pati natin Kuya Lloyd, happy birthday! Happy birthday, John Lloyd Cruz! Yan, happy birthday! Guess ko yun si John Lloyd dito. Dito? Oo, kaya ko yun. Gusto ko yan ng mga katropa natin yan. Gusto, gusto nyo ba? Guess ko si John Lloyd dito. Oo. oh, nako, nagpapalakpakan, no? Kaya ko yun. <laughs> Oh, ito na! Unang question natin, sabi ni Dandy Centeno Orenes. Orenes? Bakit mainit. mainit sa disyerto? Ang disyerto ang lugar sa mundo na pinakamalapit sa impyerno. Talaga ba? Oh! <laughs> Gusto niyong malaman Oo, yung sige. Hindi, pakinggan. Hindi eh, natin. yan wala Wala ka mo. ay, ah, may kumukontra ba? Wala, oh, wala. Okay, sige, sige. Gusto niyo bang mapunta sa disyerto? Oo, sige, sige. Bigyan mo kami ng ano, Kuya Yun na Jobber. yun, yun na yun. Kasi nga, kung titignan mo sa mapa, Oo. ang disyerto, pala nakapunta dyan. Diba? Camel lang. Ang camel ang paboritong hayop ni Satanas. <laughs> Talaga ba? Yeah, eh, sige, sige, explain mo lang. Explain mo lang. Kasi Siya ang hayop na may sungay sa likod. siya lang, Siya- Sino, sino, sino? gusto ko yung gano'n, ay, yabang pa eh, no? Siya lang ang may, ah, may hayop na may sungay sa... Sino? Sino? Wala na. Sino? Maliban kay Hellboy, <laughs> Sino ba si Hellboy? <laughs> Hellboy ang tagapag-alaga ng kame. Hindi. Sa taras. Talaga ba? Ganun ba ka ano ang ano disyerto? Doon. Ang kinakain ng camel, huwag kayo maniniwala na ang camel, umiinom ng maraming tubig. Tubig, oo. Ang laman ng likod noon, ah. buhangin. Kumakain sila ng buhangin? Yung unang bukol, buhangin. Yung pangalawa, uling. Para saan ang uling? Paggabi, sindihan mo yung liwanag yun. May headlight na Green light yun. Ay, ano? Apoy. Oo. Apoy, para makita niya yung daan. Ganong katibay ang mga... Camel. Camel. Hindi nauuhaw ang camel. Wala namang bituka ang camel eh. Ano lang? Utak. Buo, wala siyang lungs. Utak lang, utak lang. Nandun lahat sa ulo yung mga organs. Internal nun. organs, pati lungs, mga ganon. Utak. Maliit sige, sige, yung sige. utak nun kasi laki ng jackstone ball. Oh. Utak. Puso nun kasing liit ng... Um, paminta. Pamintang buo. <laughs> Ibig sabihin, yung katawan ng camel, compost... Wala ang walang laman Walang yan. laman. Walang Ut, nandito lahat sa ulo. Dito sa ulo lahat ng organs Gallbladder, niya. nandito banda sa tenga. Gallbladder? Kaya pag nilinisan ng ano yun, matay natusok. Natutusok. <laughs> Ganyan pala yung mga ano. Minsan pag ganun, sobrang ano, pag, pag nilabas ng earbuds, nakalabas na yung mga laman loob. Sabi ni Benji, oh, si Benji. Paras? Benji hindi, Reyes. Ah. Benji Reyes. Bakit nagsasabi tayo ng OTW o on the way na tayo pero naliligo pa lang tayo? Ano bang history niya kay Jobert? Hindi on the way ibig sabihin nun. Oh, Doon. ito, wag. <laughs> Ah, ganon! Kapag madali, ibig sabihin nun, Oy, oh, tol, wag. Yun ang, oh, tol, wag. yun ang i- meaning talaga ng on, hindi the on way. the way, hindi on the way. Hindi, hindi, oh, hindi on, on the way. Oy, oh, tol, wag. wag Ah, ganun. Meron pang OTWA yun. Oy, tol, wag ako. Ah, OTWA Oo, ba yun? binura lang nila para magmukhang Kaya, ikaw pala yung makakapagbigay ng mga ano eh, meaning eh. Yan ang meaning ng ano. Ano pa ba yung mga meaning? No, sige nga, bigyan mo ako. Ah, oh, sige. Yung, um... BTW. Ano, eh, FYI. Anong meaning ng FYI? Bata, tabi, wala! FYI! MJ! <laughs> Eh, BTW Ah, daw eh. Bata, tabi, wala! O yung nangingi ng barya. Ah, nangingi. Para sa mga nangingi ng barya. Okay. BTW eh, sasabitan. Imbis nakakatoking mo yung windshield, oh. yung gilid mo, magsabit ng BTW. Bata! Huwag. <laughs> o oh, yung FYI yan, medyo pahirapan ka ata. FYI. F. Y, I. <laughs> Ayan, medyo pa... FYI? Oo, medyo pahirapan ka ta dyan. FYI. <laughs> Oo. Uh, pagka may traffic, pagka nakalagay na FYI. Police, you know, ilag! Magaling! Magaling talaga. Ay, eh, magaling talaga. Yan po ay eh, walang ka-script-script. Si Kuya Jobert lang po talaga. Eh, anong meaning na FYI? Police, ayun o, ilag. Ah, <laughs> ano pa ba? BRB. BRB. Ah, BRB. BRB. <laughs> B. Oh. Bakit raw babalik? <laughs> Ganun ba yung meaning na yun? Oh, Pag bakit? chinat sa'yo nun, Bakit? BRB, BRB. BRB. Bakit raw babalik? May, ah. may question mark yun. Ano pa ba yung mga ano, mga acronym sa mga chat? Ay, nako. Ang hirap, ha? Ah. parang nahirapan, ha? Ayon, LOL! Kuya Jobert, LOL. Laging orlog si Lolo. <laughs> Laging tulog yung Lolo na. Laging orlog si Lolo? Kumusta Lolo mo? LOL! Laging orlog Alam mo si ba sa Lolo. laughing out loud? Hindi. Oo. Uy, ano, load tayo? Hindi. Lagi. Noel, laging orlog yun. Uy, katanungan puso na agad, ha? Ah. Sabi ni Vanessa Vargas, Totoo bang kapag umabot sa third, sixth, at ninth year, ang isang relasyon ay may dumadating na malaking pagsubok. Wala naman sa, wala naman, bilangan yan eh. Wala. Dumarating, darating talaga yan. Oo, ah, talaga ba? Ibig sabihin, walang, ano, walang panahon sa pag Ibig sabihin, pag-ibig. pagka tatlong taon na kayo, ayun na, ito na. Oo, meron na, ang ganyan, oo. Tagal, ang tagal. Eh. Baka mag-expect yung iba eh, di ba? Oo. Inaabangan ko. Wala naman, inaabangan. Wala. Wala. Kaya kakaabang niya, nawawala yung relationship. Yan. Dapat huwag niyang pansinin hanggang sa umabot. nakalagpas na tayo ng third year. Ano Yan. nangyari sa atin sa sixth year natin? Kailangan may mangyari. Saka sila nag-aaway. Ganon. Kasi walang Wala nangyari. nangyayari sa atin? Oo, yung Sixth ganon. year na! <laughs> Oo, mga ganon. Ewan eh, ko sa'yo, walang nangyari. Eh, may ninth year pa. May ninth year Pag pa. tayo umabot ng ninth year, walang nangyari. umanda ka sa akin, BRB ka. <laughs> ano yung BRB? Bakit raw babalik? <laughs> Ayan. At dahil dyan, punta na tayo sa ating Britney Spears. Oh, Yomo. Kabati ang Herrera family na sila Ferlin Joy Francis, Josie, Josel at Kat Arjot at ako po, Junel. Salamat po. Oh, Buknoy, Mamot G. Herrera. Junel. Pa-shoutout po sa Karatao, pa, sa Karatao, Melido, Mari, Mirabel family. Ang dami nyo ha. Ah. Lagi po kaming nanonood ng Sagot Ka Ni Kuya Jobert. Nag-enjoy kami sa panonood sa inyo, Reynalyn Caratao Mirabel. Woo! Pabati po ang Manalo and Belardo family dito po sa Paranaque. Lagi po kami nanonood at sobrang nakakatawa po kayo. Thanks, Azel. Sino? Azel Joy Belardo Manalo. Yan, di pa natatali. Naalala yan. mo nga pala yung Belardo. Um, ang tagal namin di nakita nito pero Alan, wala na siya. Namatay na siya. Mm. Komedyante rin yun. Kababata ko yun. Yan. Alan, uh, may you rest in peace and see you Magkikita-kita kids dan tayo. Balang araw. Huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon. At paano sila makakapagtanong sa atin, Kuya Jobert? I-like lang nila yung Facebook page ng Sinimo tapos makakita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kanilang mga katanungan at sasagutin namin katulad na sila sa ginagawa namin dito. Alright, at syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Daan ninyo, lahat ng tanong ninyo, kaya-kaya kong sagutin yan dahil Sagot ka ni Kuya Jobert. bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.